Պաշտպանության բանակի առաջապահ զորամասերը լիակատար վերահսկողություն են պահպանում։ Արցախի հանրապետության նախագահ Բակո Սահակյանը կրթության, մշակույթի ու երիտասարդության ոլորտի ներկայացուցիչների հետ քննարկել է սահմանադրական բարեփոխումների հայեցակարգին վերաբերող հարցեր։ Լավազգային ժողովի նախագահ Աշոտ Ղուլյանն ընդունել է Հայաստանի հանրապետական կուսակցության կանանց խորհրդի պատվիրակությանը։ ԼՂ պաշտպանության նախարարի Մամլո Ասուլիսը Ինչ խնդիրներ են արկա Շահումյանի շրջանի կրթական ոլորտում։ Այժմ այս եւ այլ իրադարձությունների մասին մանրամասն։ Օգոստոսի 11-ի լույս 12-ի գիշերը Ղարաբաղի ադրբեջանական հակամարձությունների շփման գծում հակառակորդի կողմից հրադադարի պահպանման ռեժիմը խախտվել է շուրջ 40 անգամ, որի ընթացքում տարբեր դրամաչափի իրազեկային զինատեսակներից հայդի կապահների ուղղությամբ արձակվել է ավելի քան 370 գրակոց։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 Արցախի հանրապետության նախագահ Բակո Սահակյանն օգոստոսի 11-ին հանդիպում է ունեցել կրթության, մշակույթի ու երիտասարդության ոլորտի ներկայացուցիչների հետ եւ քննարկել համանդրական բարեփոխումների հայեցակարգին վերաբերող հարցեր։ Ինչպես հաղորդել են նախագահի աշխատակազմի տեղեկատվության գլխավոր վարչությունից, երկրի ղեկավարը պահանջված է համարել նման քննարկումները, նշելով, որ ակնկալում է ոլորտի ներկայացուցիչների ակտիվ մասնակցությունը համանդրական բարեփոխումների գործընթացին։ Հանդիպմանը ներկային ԼՂՀ ազգային ժողովի նախագահ Աշոտ Ղուլյանը, պաշտոնատար Այլանդզինգ։ ԼՂՀ ազգային ժողովի նախագահ Աշոտ Ղուլյանը երեկ ընդունել է Հայաստանի Հանրապետական Կուսակցության կանանց խորհրդի պատվիրակությանը Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի փոխնախագահ Հերմինե Նաղդալյանի գլխավորությամբ։ Ազգային ժողովի մամլոցարայության հաղորդմամբ խորհրդարանի նախագահը ողջունելով հյուրերին կարևորել է կանանց մասնակցությունն օրենսդիր մարմնի աշխատանքներին, ինչպես նաև նրանց ներգրավվածությունը հասարակական ու քաղաքական կյանքում։ Քննարկվել են խորհրդարանական համագործակցությանը վերաբերող մի շարք հարցեր։ Հանդիպանը մասնակցում էին ազգային ժողովի փոխնախագահ Վահրամ Բալայանը, падգամավորներ Ռոմելա Դադայանը եւ Լյուդմիլա Վարսեղյանը։ Շարունակում ենք լուրերի թողարկումը։ ԼՂՀ պաշտպանության նախարար պաշտպանության բանակի հրամանատար Լևոն Նացականյանը երեք կայացած մամլոասուլիսում իլրումն ներածական խոսքի պատասխանել է լրագրողների հարցերին։ Բելլալալայանի ռեպորտաժը։ Ապրիլյան պատերազմի ժամանակ գախնիկ չէ, որ պաշտպանության բանակը կանգնել է որոշակի խնդիրների առջև, որոնք հետևանք են եղել բանակում արկա թերությունների։ Բազմից է հնչել ու քննարկվել հարցը, թե արդյոք Ադրբեջանի կողմից լայնամասշտաբ հարձակումը անսպասել է իր պաշտպանության բանակի համար։ Եթե այո, ապա արդյոք դա հետախուզության թերացման արդյունքը չէր։ Հարցիսի պատասխանը պաշտպանության նախարարը նշել է, որ սահմանի ուղղությամբ ճշնամու կողմից կൂട്ടակումների վերաբերյալ բանակը տեղեկություններ ունեցել միայն որոշ ուղությունների վերաբերյալ եւ այդ գործողություններում էլ ժամանակին ձեռնարկել է համապատասխան գործողություններ։ Տեխնիկական միջոցները ցույց տվել եզրակացնելու, որ հակառակորդի գործողությունները լինելու է նման ծավալով հյուսիսից մինչև հարավ նման տվյալներ մենք չենք ունեցել։ Պաշտպանության նախարարը վստահեցնում է, որ այսօր արդեն նկարագիրը բոլորովին այլ է։ Բանակը զինվել է անհրաժեշտ տեխնիկայով եւ ունի խորքային հետազոտության լայն հնարավորություն հնարավորությունները արդեն զարգացրել են։ Հիմա էլ շարունակում են ձեր բերել միջոցներ, վստահեցնում եմ, որ հաջորդ հետախուզության վերաբերյալ ինֆորմացիա կունենանք ավելի խորը, ավելի ամբողջական եւ այդ ամենը մեզ թույլ կտա իրենց անելիքների մասին նորմալ եզրակացում անել։ Համալրված ասես, անհրաժեշտ տեխնիկապես մասնագետները չէ որ դրանք նոր տեխնիկա է, մարտական ծառայության վերաբերյալ համար։ Ինչպես են այն հասցնում անմիջապես դրապետել այդ տեխնիկա ստեղծված ախումբ, որ իրականացնում է ըստ ուղությունների զորամասերում պարապմունքներ, etnon ձերբերված միջոցների դիրապետման, կարգավորման, կարգեբերման, գիրառման պարապմունքներ եւ այդ պարապմունքներին ընդգրկված են զորամասերի սպայական կազմ եւ հատկապես զինծառայողներ, ովքեր որ առավել լավ են դիրապետում այդ միջոցներին։ Դա շարունակական է, Խոսելով ապրիլին հայտնաբերված բաստողումների մասին, Արցախի ռազմական գերատեսչության ղեկավարը նշեց, որ դրանց մի մասի հիմքում պատասխանատու սպաների կողմից ծառայողական թերացումներն են եղել։ Բոլոր հանգամանքներն ուսումնասիրվում են, իսկ երկու զորամասում դատախազությունը ծառայողական հետաքննությունն է կատարել Պաշտպանության նախարարի դիմումի համաձայն։ Սխալներ եղել են, դրանց վերաբերյալ քննություն անցկացվել, կամ պաշտոնատար անձիկ, որ ազատվել են բաղացրած պաշտոններից, բոլոր դեպքերով էլ հարուցված է քրեական գործունեությունը ընթացքում է, հա, որ մարդիկ կլինեն պետքա պատժեն, իհարկե կպատժվեն, պետքա զորացրվեն, ուրեմն կզորացրվեն Նոր սադրիչ կամ պատերազմ հրահրելու գործողությունները ճշտամու կողմից պաշտպանության բանակի հրամանատարը չի բացառում։ Այդ իսկ պատճառով առաջնագծի ամրապնդման վերազինման ուղղությամբ բանակը շարունակում է ձեռնարկել անհրաժեշտ քայլեր։ Առաջնային գիծը կահավորում են, խտությունները բարձրացնում են բոլոր առումներով, ես պարազինության եւ ազնակազմի եւ խոցման միջոցների Պետք է ասենք, որ նախարարի նշած խտությունները բարձրացնելը վերաբերում է նաև չպահվող դիրքերին, որոնք ապրիլին եւս պատճառ եղան որոշ ձախողումների։ Մեր դիրքերի մենասը մեկի մեջ է պահում։ Դա էլ որոշակի խնդիրներ է առաջացրել այս պատրաստման գործընթացի ժամանակ։ Գիտեմ, որ ունենք մարտային ուժի խնդիր։ Հիմա այդ խնդիրը երբ պետք է ցանկացած նոր գործ։ Նման դեպքեր ունեցել ենք Իհարկե դա իր բացական ազդեցություն ունեցել է։ Այս պահի դուրսամ մենք այդ չփաղող դիրքերի քանակը նվազեցրել ենք նվազեցնելու ենք։ Մենք մոտեցումներ ենք փոխել, ըստ ինչի հաշվին այդ աչասեն հնարել այդ դիրքերի վերադարձ, որտեղ կան տարբեր խոսակցություններ, որոնք կարող են ամսի 3-ին արդեն վերադարձնել այդ դիրքերը, սակայն համապատասխան հրաման չեղավ Հայաստանից։ Դրա համար դիրքերը մնացել են շահու վերահսկողության տակ հայ գնդիրքեր վերադարձվել է։ Պարզապես ամսի 5-ին ժամը 11:40 րոպեին արդեն դեր դադարեցվել է։ Մինչև այդ դադարեցման պահը մենք մեր վերահսկողության տակ եք գցել մոտորապես 8 դիրք։ Ոչ մեկ չխոսում, որ հետ վերցել ենք մենք այդ դիրքերը։ Ու այդ դիրքերն էլ ժամանակը գա այդ ուղղությամբ էլ աշխատանքներ կտարվեն, այդ մասն էլ ենք մենք մտածում։ Ուղերը հազար մաս այսօր Հայաստանում իրավացանում ցանկացած կապակցություն զրույցը սկսվում է հողեր ծանրելու մասին, թե մարդ իր վերջանում դրան, որը բարոյական անվարում դիտարկի առաջացնում։ Հողեր հանձնելու մասին ինչ Ոչ մեկը մտադրություն չունի հողեր հանձնելու, չգիտեմ, ելի լուրերա տարածումա միանգամից այդ ձևի արձագանք են գտնում մեր հասարակության մեջ։ Ոչ մեկը մտադրություն չունի հողեր հանձնելու, ոչ մեկը դրա մասին ոչ խոսացել է, ոչ էլ ոչ է խոսացել, այսինքն չէլ մտածել։ Բելալալայան այսօր Շահումյանի շրջանի կրթական ոլորտի խնդիրների մասին է հերախոսակապով պատմում շրջանում մեր արտասթիկային թղթակից Թամար Գրիգորյանը։ 2015-2016 ուսումնական տարում Շահումյանի շրջանի 16 համայնքներից 14-ի դպրոցներն ավարտել է 49 շրջանավարտ։ Այս մասին մեծ հետ զրույցում տեղեկացրեց Շահումյանի շրջանի վարչակազմի աշխատակազմի կրթության եւ սպորտի բաժնի վարիչ Խորեն Վարդանյանը, հավելելով, որ եւս մեկ շրջանավարտ ապրիլյան իրադարձությունների արդյունքում քարվաճառ էր տեղափոխվել Մարտակերտի շրջանի Մատաղիս գյուղից։ Նշված 49 շրջանավարտներից միասնական քննություններին մասնակցելու հայտ է ներկայացրել 13 աշակերտ։ Ցավոք, նրանցից միայն 6-ին հաջողվեց հաղթահարել դրական գնահատականների շեմն ու ստանալ հավաստագրեր փուհեր ընդունվելու համար։ Մյուս 7 դիմորդները ձախողեցին քննությունները, տեղեկացրեց մեր զրուցակիցը։ Դրական գնահատականի շեմը հաղթահարած 6 դիմորդները Խարվաճար, Դադիվանք, Չարեկտար եւ Նոր Բրաջուր համայնքների դպրոցների աշակերտներ են։ Ինչպես տեղեկացրեց մեր զրուցակիցը, Շահումյանի շրջանի դիմորդները դիմում են տարբեր բաժիններ, սակայն հիմնական ուղղվածությունը հումանիտար գիտություններինն է։ Անդրադառնալով եկող ուսումնական տարվա նախապատրաստական աշխատանքներին Խորեն Վարդանյանը տեղեկացրեց, որ ամռան ընթացքում վերանորոգվում են շրջանի որոշ դպրոցներ։ Մեր շրջանի դպրոցները ոչ թե ընթացիկ վերանորոգման, այլ հիմնանորոգման կարիք ունեն, եւ այս տարի որոշեցինք վերանորոգումներ անել քիչ թվով դպրոցներում, բայց կատարել մեծ ծավալի էական աշխատանք։ Օրինակ, Ակնաբերդ համայնքի դպրոցում տեղադրվեցին պակասող ապակիները, ընդգծեց մեր զրուցակիցը։ Խոսելով համայնքների դպրոցներում ուսուցիչների պակասից շրջանի կրթության բաժնի վարիչը նշեց, որ ժամանակավոր աշխատող մի քանի ուսուցիչներ այս տարի դիպլոմավորված մասնագետներ են դարձել եւ կանցնեն հիմնական աշխատանքի։ Փաստորեն մեր դպրոցների ուսուցիչների պակասը լրացվում է հենց մեր դպրոցների շրջանավարտների հաշվին, ովքեր կրթություն են ստանում եւ վերադառնում են դպրոցում աշխատելու։ Դրսից շատ քիչ մասնագետներ են դիմում մեր համայնքներում ապրելու եւ աշխատելու համար նշեց մեր զրուցակիցը, ընդգծելով, որ դրա պատճառներից մեկը համայնքներում ազատ բնակարանների բացակայությունն է։ Եթերում այսօր լրատվական թողարկումն է։ Մարտակերտի շրջանի Ալաշան գյուղում հուլիսի 25-ից սկսվել է Թալիշցիների վերաբնակեցման գործընթացը։ Հայտնելով այդ մասին Թալիշի գյուղապետ Վիլեն Պետրոսյանը նշել է, որ արդեն 20 ընտանիք, որոնք ժամանակավորապես բնակություն էին հաստատել Ստեփանագերտում եւ Հայաստանի տարբեր բնակավայրերում, տեղափոխվել են Ալաշան։ Գյուղապետը նշել է, որ առողջարանային գյուղում գտնվող շուրջ 27 տների վերանորոգման աշխատանքներն արդեն ավարտվել են, եւ մինչեւ սեպտեմբերի 1-ը եւս 7 ընտանիք կտեղափոխվի Ալաշան։ Նա հայտնել է նաեւ, որ հնարավոր է սեպտեմբերի 1-ից Ալաշանում նախկին հոսպիտալի շենքում դպրոց բացվի։ Արցախում ամփոփվեցին Հայաստան մանուկներ հիմնադրամի իրականացրած ամառային 10-օրյա դպրոցների աշխատանքները։ Հիմնադրամն իր ամենամյա ամառային ճամբարներն այս տարի պայմանականորեն խորագրել է հյուսիսից հարավ, ընդգրկելով Լոռու, Արմավիրի մարզերն ու Արցախի հանրապետությունը։ Ամառային դպրոցներում, որոնք Արցախում արտասիրական առաքելության շրջանակներում օգոստոսի 1-ին մեկնարկել են Մարտոնու շրջանի Գիշի գյուղում եւ Մարտակերտ քաղաքում, ընդգրկված էին 10-ից 15 տարեկան համապատասխանաբար 111 եւ 140 երեխաներ։ Նրանց զբաղվածությունը ներառում էր տեխնիկային թատրոն, ես եւ իմ աշխարհը խաղեր, նկարչություն, խեցեգործություն, պար, մանրանկարչություն, ձերքի աշխատանք եւ այլն։ Իդեպ վերջին երկու խմբերի մասնագետներին ամառային դպրոցներ էր գործողել Արցախի մշակույթի եւ երիտասարդության հարցերի նախարարությունը։ Ամառային ճամբարի շրջանակում մասնակիցներն այցելել են նաև ԼՂՀ պաշտպանության բանակի զորամասեր, զինվորների համար մշակութային ելույթներ ունենալու համար։ Մարտակերտի ջրերի գործարան մասնակցել Վարդավառի ցիսակարքին, կազմակերպել եւ անցկացրել Վասկի մրցույթ, ինչպես նաև էքսկուրսիա դեպի Գանձասար։ Լեգեգերտության եւ գիտության փոխնախարար Միքայել Համբարձումյանը ողջունելով միջոցառման մասնակից երեխաներին նշել է. «Երևում է, որ դուք ոչ միայն ձեր ամառային ժամանցն եք կազմակերպել, այլև լրացրել ձեր դասերի բացը, ձեր պսպողուն աչքերը, ձեր թռվռուն ճիճը մեզ բոլորիս համար երջանկություն է»։ Միջազգային լրահոսից Իսրայելի խորհրդարանի սիոնիստական միություն կուսակցության անդամ Զոհեր Բահլոն դժվարանում է կանխատեսել արդյոք կրթության, մշակույթի եւ սպորտի հանձնաժողովի կողմից հայոց ցեղասպանության ճանաչման քայլը կնպաստի երկրի կողմից ցեղասպանության ճանաչմանը։ Հանձնաշողովը որոշեց հայոց ցեղասպանության վերաբերյալ գրավոր առաջարկություն ներկայացնել եւ դժվար է ասել, թե արդյոք դա կնպաստի Իսրայելի կողմից ցեղասպանության ճանաչմանը։ Երկրում հայ համայնքի հետ զրուցելուց հետո Մերեց կուսակցության նախագահ Զեհավա Գալոնը որոշեց դադարեցնել խորհրդարանում այս հարցի անընդմեջ շահարկումը, հուսալով, որ հանձնաշողովի կողմից ցեղասպանության ճանաչման այս քայլը կմղի կառավարությանը ինչ որ քայլեր ձեռնարկելու, ասաց խորհրդարանի падգամավորը։ Սանկտ Պետերբուրգում Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի հետ անձնական հանդիպումից հետո Թուրք նախագահ Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանը հայտարարել է, որ Անկարան պատրաստ է կիսել Գազպրոմ ընկերության հետ թուրքական հոսք գազատարի ցամաքային մասի շինարարության ծախսերը։ Այս մասին նա լրագրողներին հայտնել է ռուս առաջնորդի հետ բանակցություններից հետո։ հետո. Մենք հայտնել ենք ռուսական կողմին, որ ոչ մի խնդիր թուրքական հոսք նախագծի հետ չկա։ Միակ բանն այն է, որ մենք առաջարկել ենք կիսել գազատարի այն մասի շինարարության ծախսերը, որը կլիներ մեր տարածքում, բացատրել է Թուրքիայի նախագահը։ Նախորդին Թուրքիայի արտաքին գործերի նախարար Մևլութչավուշօղլուն հայտնել էր այն մասին, որ Մոսկվան եւ Անկարան կարող են ստորագրել լրացուցիչ համաձայնագրեր թուրքական հոսք գազատարի նախագծի վերաբերյալ։ Մոտ 800 տոննա բեր տեղափոխող մարդասիրական ավտոշարասյունը հասել է պաշարման մեջ գտնվող Հալեբ քաղաք, տեղ հասցնելով պարեն, խմելու ջուր, գրենական պիտույքներ, հիգիենայի պարագաններ ու կենցաղում անհրաժեշտ քիմիական նյութեր։ Բոլոր ապրանքները կբաշխվեն պետական պահեսներում ու խանութներում, որոնք կվերահսկեն գները, ասել է Հալեպի սպառողների միության նախագահ Աբդելհամիդ Մուսալյամը։ Մարդասիրական օգնություն ուղարկվել է Դամասկոսից ու Հոմսից։ Բեռնատարներից մեկի վարորդի պատմելով դեպի Հալեբ տանող ճանապարհը համեմատաբար անվտանգ է եղել։ Ավելի վաղ հաղորդվել է, որ Հալեպի հյուսիսային հատվածում բացվել է 3 ժամանոց մարդասիրական պատուհան։ Նշվում է, որ այդ տարածքում ժամը 10-ից մինչ 13-ն ամբողջությամբ դադարում են օթային ու ցամաքային ռազմական գործողությունները։ Ռուսաստանի արտգործնախարարությունը գործընկերներին կոչ է արել Կիևին զգուշացնել վտանգավոր քայլերից, որոնք կարող են ամենաբացասական հետևանքներ ունենալ։ Համապատասխան հայտարարությունը օգոստոսի 11-ի առավոտյան տեղադրվել է նախարարության կայքում։ Կրակի հետ խաղալը լավ հետևանք չի ունենա, նշել են Սմոլենսկի հրապարակում։ Կցանկանայինք նաև ինչպես Կիևին, այնպես էլ նրա արտասահմանյան համակարգողներին նախազգուշացնել, որ ռուսական կողմին պատճառված վնասը ռուս զինծառայողների սպանությունը առանց հետևանքների չեն մնա, հավելել են արտաքին քաղաքականության գերատեսչությունում։ Արտգործնախարարության հայտարարության մեջ նաև նշված է, որ Ուկրաինայի նախագահ Պյոտր Պորոշենկոն մշտապես հողորտում է բռնակցված Ղրիմը վերադարձնելու պայքարում ԱՄՆ-ի, ՆԱՏՕ-ի եւ Եվրամիության անվերապահ աջակցությամբ։ Այսպիսի հռետորության հանդեպ արևմուտքի ներողամտությունը բացասական դեր է խաղում Ուկրաինայի ղեկավարության կողմից ռուսական Ղրիմում զինված սադրանքներ կազմակերպելու հանցավոր որոշումներ ընդունելիս, ընդգծել են նախարարությունում։ Մարզասերների համար ամերիկացի լեգենդար լողորդ Մայքլ Ֆելփսը 4-րդ ոսկե մեդալը նվաճեց Ռիո դե Ժանեյրոյում անցկացվող Օլիմպիական խաղերում, դառնալով 22-ակի օլիմպիական չեմպիոն։ Այս անգամ 31-ամյա մարզիկը ոսկե մեդալ նվաճեց համալիր լողի 200 մետրում։ Ճապոնացի Հագինո Կոսուկեն գրավեց երկրորդ տեղը, իսկ չինացի Վան Շունն արժանացավ բրոնզե մեդալի։ Վերջին եղանակի մասին Ինչպես հաղորդել են Արցախի հիդրոթերապևտաբանական ծառայությունից, վաղ հանրապետության տարածքում սպասվում է փոքր ամպամածություն, առանց ստեղումների եղանակ, վարկյանում 2-ից 7 մետր հեռագությամբ հարավային քամի։ Օդի ջերմաստիճանը գիշերը 19-ից 24, ցերեկը 33-ից 38 աստիճան։ Տակություն։ լրատվական ծրագրի հերթական թողարկումը սպառված է։